Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 30. rujna 1957. godine u Washingtonu u Nacionalnoj akademiji znanosti počinje plenarna sjednica koja je konačno trebala koordinirati događaje koji će obilježiti Međunarodnu geofizičku godinu. U srpnju 1955. Sjedinjene američke države objavile su da će u sklopu obilježavanja te godine lansirati satelit u orbitu Zemlje. Na sastanku u Washingtonu okupili su se delegacije Australije, Velike Britanije, Kanade, Francuske, Japana, Sovjetskog saveza i domaćina Sjedinjenih država. U knjižnici koja je bila pored dvorane u kojoj su se sastale delegacije, bio je izložen model satelita koji su Sjedinjene američke države namjeravale lancirati u orbitu. Njegovo ime bilo Vanguard. Model malenog satelita kao i rakete koja ga je trebala lancirati bili su sjajni i lijepo obojani. William Burroughs u knjizi Novi ocean priča o prvom svemirskom dobu, taj je model usporedio s tirkizno bijelim modelom Chevroleta iz 1957. Za gotovo sve koji su bili na tom sastanku, kao i za većinu svijeta, podrazumijevalo se da će Vanguard biti prvi satelit u svemiru, napravljen ljudskom rukom. Neće proći ni tjedan dana od sastanka u Washingtonu i Vanguard će biti samo lijepo napravljena maketa. William Burroughs piše. U kazahstanskoj stepi u četiri minute do ponoći po lokalnom vremenu 20 motora raketa R7 oživjelo je uz bujicu vatre. Nakon nekoliko sekundi raketa je uzletila s lansirne rampe uz kaskadnu grmljavinu plamen i kotrljajuće oblake gustog dima. Točno dvije minute nakon lansiranja, kada se raketa pretvarala u bijelu mrlju koja je nestajala u mraku, četiri su se potisnika odvojila. Ostatak rakete imao je upaljene motore još 150 sekundi kako bi potisnuo svoj teret prema sjeveroistoku na inklinaciju od 65 stupnjeva u odnosu na ekvator. Nekoliko trenutaka kasnije plašt se odvojio i pojurio naprijed i onda se prepolovio, otkrivši hladnoj tami svoj teret. Tada se satelit ispružio prema naprijed, izbacivši svoje četiri antene. Prvi objekt koji su načinili ljudi da kruži oko zemlje uskoro je jurio kroz svemir brzinom većom od 17.000 milja na sat. 4. listopada 1957. s kozmodroma Bajkonur Sovjetski savez lancirao je u svemir prvi umjetni satelit Sputnik. Nakon što je počeo svoj let, Sputnik je emitirao i ovaj signal. Sputnikovo lansiranje izazvalo je šok u svijetu. Vanguard je trebao biti prvi satelit u orbiti, a onda se iz svemira začuo ovaj zvuk. Nitko nije očekivao da sovjetska raketa lansira prvi umjetni satelit u zemljinu orbitu. Administracija predsjednika Sjedinjenih država Dwighta Eisenhowera pokušavala je umanjiti značaj tog lansiranja. William Burroughs piše. U Eisenhowerovom odsustvu službeni odgovor Bijele kuće na Sputnika sastavio je državni tajnik John Foster Dulles. Let je bio događaj od znatne tehničke i znanstvene važnosti, dopustio je Dulles u izjavi od 5. listopada. Ipak, ta važnost ne bi trebala biti preuveličavana. Ono što se dogodilo ne uključuje neko temeljno otkriće i vrijednost satelita za čovječanstvo bit će još dugo vremena izuzetno problematična. Njemci su učinili najveći proboj na tom polju i te su rezultate u velikoj mjeri preuzeli Rusi, koji su preuzeli njemačka sredstva, kako ljudska, tako i materijalna. Srž priopćenja bila je jasna. Sputnik, što se tiče bijele kuće, nije bio nešto veliko. On je bio pothvati njemačkog inženjerskog umijeća, ne sovjetskog znanja. Nije bilo bitno da su ti Njemci zapravo bili u Hansvilu, u Alabami, a ne u Moskvi ton je postavljen, službenici administracije poredali su se kako bi zavrtjeli vijest. Sputnik nije imao nikakvo vojno značenje, rekao je predsjednikov pomoćnik Maxwell Rab. Zgodan tehnički trik, rekao je Edward Wilson. Šašavi mjehur, podsmjehivao se Eisenhowerov savjetnik Clarence Randall. Političarima koji su dovodili u pitanje važnost lansiranja Sputnika u svemir kao da nije bilo kraja. Brzo se pokazalo da takva medijska strategija nema uspjeha. Pokušaj Eisenhowerove administracije da umanji važnost Sputnika brzo je propao. U subotu 5. listopada Sputnikov signal po prvi puta emitira na televiziji NBC. Najavljen je riječima poslušajte zvuk koji će zauvijek razdvajati staro od novog. New York Times je vijest o Sputnikovu letu objavio na prvoj stranici, sa slovima u naslovu koje su se inače čuvala za vijest o objavi rata. Times je još smatrao važnim za upozoriti čitatelje da je sovjetski satelit ili kugla najmanje četiri puta nadletio američki teritorij. Senator iz Teksasa Lyndon Baines Johnson, najmoćniji čovjek američkog senata, vođe demokratske većine, imao je drugačiji pogled na Sputnik od Bijele kuće. Robert Caro u Johnsonovoj biografiji u tomu pod naslovom Gospodar senata piše. Lyndon Johnson bio je na svom ranču u Teksasu kada su preko televizije došle vijesti. Kasnije se prisjetio da kada su nakon večere on, njegova supruga Lady Bird i njihovi gosti Dale i Scooter Millie krenuli na večernju šetnju prašnjavim putem prema Pedernalesu, da su na tamnom nebu iznad Hill Countrya bezuspješno pokušali među zvijezdama vidjeti ocija iz tog stranog objekta. On se osjećao, prisjetit će se kasnije, nelagodno i tjeskobno, kao i većina Amerike te noći i u tjednima koji će doći. Prva reakcija zemlje bila je uzbuna koja se približavala panici. U uzbuđenju činilo se da je administracija upropastila američko prvenstvo u raketnoj tehnologiji i da je nacija uhvaćena nespremna, baš kao što je to bila sedam godina ranije, kada su komunističke trupe u Koreji bez upozorenja napale preko 38. paralele. Robert Caro knjigu Gospodar Senata počinje s ovom izjevom Lindona Johnsona. Razumijem moć što god da se o meni govori. Znam gdje ju potražiti i kako ju iskoristiti. Teško da je u 20. stoljeću bilo moćnijeg senatora od Lindona Johnsona i njega izjave Eisenhowera administracije kako je Sputnikov let propagandni pothvat bez prave važnosti nisu baš dojmile. Johnson je znao da se administracija može pritisnuti preko uznemirene javnosti. Njegov pomoćnik George Reedy predložio mu je da za saslušanje u Senatu, koje on imao mogućnost pokrenuti, iskoristi pamtljive riječi. Prvi je Reedyjev prijedlog bio da Johnson kaže da je Sputnik pred američki narod postavio izazov koji traži poziv na akciju, a ne poziv na sjestu. Johnson je smatrao da treba nešto zvučnije. Robert Caro piše. Sputnik je katastrofa usporediva s Pearl Harborom, rekao je Lyndon Johnson. Svemirsko doba je čak i veći izazov od Pearl Harbora, rekao je u drugoj prigodi. Prizvao je i nadstranački pristup, rekao je, nije bilo republikanaca i demokrata u ovoj zemlji nakon napada na Pearl Harbor. Teksašanima je usporedio Sputnik ne s Pearl Harborom, već Salamom. Teksašani su izgubili tu bitku, rekao je, ali su pobjedili u ratu s Meksikom. Povijest ne nagrađuje ljude koji pobjede u bitkama, već one koji pobjede u ratovima. Nisu svi bili oduševljeni ovakvim postupcima najmoćnijeg senatora. Predsjednik Dwight Eisenhower smatrao je sve to velikim pretjerivanjem. Novinarima je rekao da bi radije imao jednu dobru raketu naoružanu nuklearnom bojevom glavom nego raketu koja bi mogla pogoditi mjesec. I još je i dodao, na mjesecu nemamo neprijatelja. Ali Johnson je imao sve više pristalica. Njegova je medijska ofanziva davala rezultate. Godine 1958. Eisenhowerova administracija poslala je u kongres prijedlog zakona kojim se stvarala nacionalna aeronautička i svemirska agencija. Je njezina kratica je NASA. 29. srpnja te 58. nakon što je zakon prošao oba doma kongresa, predsjednik Eisenhower ga je potpisao i on je stupio na snagu. Sjedine države dobile su agenciju koja je trebala osigurati da se iznenađenje poput onog Sputnikovog više ne dogodi. U svom dijelu Vita aktiva hanna Arendt uspoređuje lansiranje sputnika sa cijepanjem atoma. Nakon tih postignuća čovječanstvo se našlo u novom svijetu. Sputnik nije bio samo tehnološki skok. U svijetu hladnog rata on je bio sastavni dio sukoba dvaju supersila. Sovjetski vođa Nikita Hruščov saznao je za uspješno lansiranje Sputnika u Kijevu, gdje je bio u posjetu ukrajinskom partijskom rukovodstvu. Kada je saznao da je lanciranje uspješno, Hruščov nije mogao uspregnuti likovanje. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše. Njegovo je lice blistalo prema njegovom sinu, dok je vijest prenio okupljenima. Amerikanci su objavili cijelom svijetu da se spremeju lansirati zemljin satelit njihove veličine naranče. Mi smo s druge strane šutjeli, ali sada naš satelit kruži oko planeta. I to ne mali, već onaj koji teži 80 kilograma. U siječnju 1958. on je izjavio da je Sovjetski savez nadmašio vodeću kapitalističku zemlju, Sjedinjene države, na polju znanstvenog i tehničkog napretka. Nadodao je još i ovo. Sada Sjedinjene države žele dostići Sovjetski savez, Lansiranje Sputnika nije bio samo znak sovjetskog tehnološkog i znanstvenog napretka. Hruščov nije dugo čekao svijetu objaviti da je raketa koja je lansirala Sputnik u zemljenu orbitu sposobna ponijeti nuklearno oružje posvuda po svijetu. Sputnik je potresao svijet i počela je velika utrka u svemiru između Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza. Ta svemirska utrka bit će žestoka i žustra. U njoj će pobijediti Sjedinjene države spuštanjem čovjeka na mjesec. Ali utrka će imati i svoj pokušaj suradnje. Godine 1975. američki i sovjetski svemirski brod sastaće se u zemljenoj orbiti. Ono što se činilo teškim na zemlji bilo je ostvareno u svemiru. Danas u povijesti četvrtkom govorimo o sastanku Apola i Sojuza u zemljenoj orbiti. Naš sugovornik Ante Radonić. Zanimljivo je zapravo da je to bilo u vrijeme takozvane međunarodne geofizičke godine i obje strane su zapravo najavile da će u okviru te međunarodne fizičke godine lansirati prvi satelit koji će imati znači znanstveni, znanstveni značaj. Ali vjerojatno Amerikanci nisu, nisu baš obršali puno pažnju, nisu baš mislili da će Rusi to zaista i ostvariti. A evo, iako su zapravo obje sile učile na osnovu starih raketa V2 koje su zapljenili od Njemaca. Evo, Sergej Karaljov kao glavni ruski konstruktor, jako se dobro snašao, imao je dakle određenu političku podršku da razvije rakete i Amerikanci nisu bili zapravo svjesni koliko su Rusi otišli naprijed upravo u razvoju snažnih raketa. Dakle, i kad je lansiran prvi Sputnik, još niko nije znao da je ta raketa zapravo puno jača od onoga što je pokazala s tim prvim lansiranjem. A Rusima je trebala snažna interkontinentalna balistička raketa da bi mogli lansirati bojevu glavu kao može imati recimo pet tona. Amerikanci nisu išli na tako jaku raketu, njima je trebala kao nosač bojevi glava e, manja raketa. I tu je Rusija potpuno iznenadila Amerikance i naravno nakon lansiranja prvog sputnika Amerikanci su zaista bili zatečeni i znamo da je Werner von Braun koji je na neki način bio u drugom planu jer su prvi satelit Amerikanci htjeli lansirati pomoću rakete koje je radila Monarica, ali to je bila raketa sad čisto za znanstvene satelite ipak evo von Braun je dobio dozvolu da može sklepati na bazi postojeće tehnologije, na bazi postojeće raketa, da može brzo sklepati ono što je on želio jednu raketu, da lansira prvi američki satelit i tako je prvi američki satelit lansiran otprilike četiri mjeseca nakon prvog sputnika. Treba reći da već u to vrijeme eh, Hruščov je u njihovoj tadašnjoj komunističkoj partiji Sovjetskog saveza već pripremao na neki način mogućnost da se pređe određenom detantu da se smanje političke napetosti. Međutim, naravno, političke napetosti još dugo, dugo su trajale i trebalo je, trebalo je vremena da se nešto dogodi. Naime, ipak, nakon prvog sputnika uslijedile su godine kada je zaista bila prava utrka. Bila je prava utrka ko će zapravo stvariti više ciljeva, jer to je značilo određeni međunarodni prestiž. E, mora se pokazati da su oni bolji u tehnologiji i tako dalje. Jel? 5. svibnja 1961. Alan Shepard u svemirskoj kapsuli nazvanoj Freedom 7 poletio je s Cape Canaverala u Floridi na 15 minuta dug let u zemljinu orbitu. Freedom 7 u svemir je lancirala raketa Redstone. Let je bio dug 484 km i kapsula je dosegnula najvišu visinu od 186 km. Let Jurija Gagarina bio je duži, trajao je sat i 29 minuta i dosegnuo je veću visinu, 301 km iznad zemljine površine. Ali za razliku od Gagarinovog leta u Vostoku 1, Shepardov let prenošen je preko televizije. Dva mjeseca prije leta NASA je od administracije predsjednika Johna je zatražila dodatnih 182 milijuna dolara kako bi poboljšala letove sa ljudskom posadom u programu Mercury. Kennedyjeva administracija taj je zahtjev odbila. To se promijenilo nakon Shepardovog leta. On je primljen u Bijeloj kući, a tjedan dana nakon tog leta američki potpredsjednik Lyndon Johnson, prvi čovjek američkog svemirskog programa, sastao se sa Robertom McNamarom, ministrom obrane u u administraciji i Jamesom Webbom, administratorom NASA. Rezultat sastanka bila je odluka da McNamara i Webb sastave pisani prijedlog za let s ljudskom posjedom na mjesec. U prijedlogu koji donosi William Burroughs pisalo Čovjek u svemiru, a ne strojevi, zaokuplja maštu svijeta. Svi veliki projekti traže mobilizaciju resursa na nacionalnoj razini. Oni traže razvoj i uspješnu primjenu najnaprednijih tehnologija. Dramatična postignuća u svemiru simboliziraju tehnološku moć i organizacijsku sposobnost nacije. Zbog svega toga velika postignuća u svemiru doprinose nacionalnom prestižu. Veliki uspjesi poput slanja čovjeka u zemljenu orbitu, što su Sovjeti nedavno učinili, uvećavaju nacionalni prestiž iako znanstvena, komercijalna i vojna vrijednost tih postignuća može biti prema običnim standardima marginalna ili čak i ekonomski neopravdana. dvadeset pet svibnja 1961. godine na zajedničkoj sjednici oba doma američkog kongresa Kennedy je govorio o hitnim nacionalnim potrebama. Jedan od ključnih dijelova tog govora, dijelove je napisao i sam Kennedy, bio je ovaj. Na kraju ako želimo pobijediti u bitki koja se vodi u svijetu između slobode i tiranije, dramatična postignuća u svemiru koja su se dogodila prošlih tjedana trebala su svima učiniti jasnim, kao što je to bilo i sa Sputnikom 1957. utjecaj te pustolovine na umove ljudi koji pokušavaju odlučiti kojim će putem krenuti. Sada je vrijeme da ova nacija jasno preuzme vodeću ulogu u svemirskim postignućima koja na mnogo načina možda drže ključeve naše budućnosti na zemlji. Predsjednik John Kennedy u tom je govoru izjavio da bi se Sjedine američke države trebale posvetiti cilju da do kraja desetljeća pošalju čovjeka na mjesec i sigurno ga vrate na zemlju. I napomenuo je da će to u fiskalnoj 1962. godini koštati 531 milijun dolara, između 7 i 9 milijardi dolara u sljedećih 7 godina. 182 milijuna dolara sada je bila sitna svota. Predsjednik Kennedy je bio jako spreman. Očito je imao dobre suradnike koji su znali što se može napraviti, tako da je Kennedy vrlo odlučan bio kada je rekao da će Amerikanci do kraja tog desetljeća, da će do 1970. godine moći spustiti prve ljude na mjesec i time na neki način pokazati tko je bolji, da budu ipak pobjednici u toj utrci, oni su to na neki način vrlo ozbiljno prihvatili i tu je Kennedy bio zaista dosta siguran. Ali ima jedna stvar koja je vrlo zanimljiva. Prije priprema leta na mjesec. Čak i pr e, prvobitni program Apollo čak uopće nije uključivao spuštanje na mjesec, nego let do mjeseca. Međutim, i vojska, i američka kopna vojska, i američka monarica, oni su imali svoje planove kako bi e, na neki način vojska došla do mjeseca i gdje bi imala neku bazu. Samo oni nisu dobili političku podršku, niko znači nije prihvatio da financira te vojne programe, tako da oni nikad nisu prihvaćeni da budu pravi programi, to su bili samo planovi znači američke vojske što bi se moglo napraviti. Ali to je imalo jedan značajan utjecaj. Naime, u ono vrijeme niko nije zapravo znao da je američko zrakoplovstvo željelo napraviti veliki raketni motor, ali samo da saznaju je li moguće raditi jako velike rakete. Znači oni su išli raditi motor za koji nije bila predviđena konkretna raketa ili konkretan program, ali samo su željeli znati, ajmo napraviti jako veliki motor i onda ćemo znati da li možemo s tim motorima napraviti nevjerojatno veliku raketu. Tako da zapravo već na početku svemirske ere zrakoplovstvo je razvijalo taj snažni motor F1 koji je trošio e, svake sekunde oko 13 tona goriva, to su kerozin i tekući kisik i zapravo ima bile puno problema u razvoju tog motora. Ali taj motor će zapravo NASA kasnije preuzeti za putovanje na mjesec. Znači upravo to američko zrakoplovstvo što niko tad nije znao radile raketni motor koji će biti baza osnova da se može ići na mjesec. Samo je trebalo njih dolje razvijati, razvijati da budu sigurni jer u početku su bile vibracije koje su bile jako opasne koje je trebalo riješiti da bi taj motor bio spreman i na kraju ta divovska raketa Saturn 5 koja je dakle, bila najjača raketa eh, svih vremena sa startnom masom od skoro 3000 tona, ona je u prvom stupnju imala samo pet tih raketnih motora F1. Toliko su ti motori bili snažni da je bilo dovoljno pet motora za razliku recimo od e, ruske varijante gdje je trebalo staviti prvi stupanj 30 motora jer oni nisu razvili tada tako jaki motor. Tako da su Amerikanci zaista vrlo brzo zapravo napravili jake motore i vrlo brzo su počeli raditi daleko, daleko veću raketu nego što su ranije radili. 12. travnja 1961. s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu u svemir je u svemirskom brodu Vostok 1 lanciran Juri Gagarin. Sovjetski građanin postao je prvi čovjek u svemiru. Hruščov je bio toliko nervozan nakon što je Vostok poletio u svemir da kada ga je nazvao prvi čovjek sovjetskog svemirskog programa Sergej Koroljov samo je povikao samo mi reci je li živ. Kada je dobio vijest da se Gagarin živi zdrav pri zemlji u sovjetskoj stepi, Hruščov je bio izvan sebe. William Taubman piše. Hruščov je isprava naložio da se Gagarin i njegova supruga na čelu povorke sami provezu niz Lenjinski prospekt prema Crvenom trgu, ali nije mogao odoljeti i pridružio im se u limuzini otvorenog krova. Bilo je vesele gomile sunčanog neba, zastava koje su se viorile na vjetru i govora održanih svrha Leninovog mauzoleja, plus još i gala diplomatsko primanje na kojem je blistajući Hruščov ponovno zagrlio Gagarina i proslavio napredak zemlje. Hodali smo bosonog i bez odjeće. Hruščov je razgaljeno vikao. Arogantni nazovi teoretičari predviđali su da Golonog i Rusi nikad neće postati velika sila. A ipak, nekad nepismena Rusija, koju su mnogi smatrali barbarskom zemljom, sada je probila put u svemir. Ti si to napravio, Jurka, uzviknuo je Hruščov. Neka svatko tko oštri svoje panđe protiv nas zna, neka zna da je Jurka bio u svemiru i da je vidio sve i zna sve. Ključna osoba sovjetskog svemirskog programa bio je Sergej Pavlović Koroljev, rođen 12. siječnja 1907. godine u Žitomiru. Završio je prestižne sovjetske tehničke škole i sveučilišta, školovali su ga najbolji sovjetski konstruktori poput Nikolaja Žukovskog i Andreja Tupoljeva. Zainteresirao se za rakete i 1933. bio dio skupine koja je uspjela lansirati prvu sovjetsku raketu na tekuće gorivo. Ali uspješnu karijeru prekinulo je 1938. hapšenje. Koroljev je bio među onima koji su uha uhapšeni u velikim čistkama koje je pokrenuo sovjetski vođa Josip Isarionović Stalin. Koroljev je u zatvoru bio mučen, a onda i zatočen zbog sumnje da je namjenu usporavao strateške programe Sovjetskog saveza. Uči napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez, Koroljev je bio među onim znanstvenicima i inženjerima koji su iz radnih logora i zatvora prebačeni u posebne istraživačke centre, gdje su i dalje bili zatočeni, ali u puno boljim uvjetima kako bi nastavili rad na strateškim projektima. Kraj rata Koroljev je dočekao u činu pukovnika Crvene armije i dobio raspored u sovjetsku okupacijsku zonu u Njemačkoj, gdje je počelo proučavanje raketnog programa nacističke Njemačke. Koroljev se brzo pokazao kao sjajan konstruktor koji je imao i golemi ugled i utjecaj kod partijske i državne elite Sovjetskog saveza. Ali 14. siječnja 1966. Sergej Koroljev završio je na operacijskom stolu. Zbog Zbog njegovog statusa operaciju je morao voditi osobno ministar zdravstva Sovjetskog saveza, dr. Boris Petrovski. On je bio dobar kirurg, ali toga dana nije briljirao. Asif Sidiki u knjizi Sovjetski savez i utrka u svemiru piše. Petrovski je možda bio potpuno nepripremljen za tu operaciju. Nekoliko ključnih kirurga, uključujući i zamjenike Petrovskoga, bilo je odsutno, iako nije bio praznik ili neradni dan. A i sa samim Koroljevom bilo je komplikacija. Nije rekao liječnicima da mu je u zatvoru od batina slomljena vilica i zato nije mogao jako otvoriti usta. Njegov neuobičajeno kratak vrat samo je povećao problem. On je onemogućio liječnicima da intubiraju njegova pluća. Problem s vilicom učinio je nužnim upotrebu općeg anestetika, iako je Koroljev imao problema sa srcem, čak je i anestetika nedostajalo. Koroljev je umro na operacijskom stolu. Bilo mu je 59 godina. Tek nakon njegove smrti sovjetska javnost obavještena je tko je on i kakve su njegove zasluge. Njegova moć nije proizlazila iz titula, već iz njegovog ugleda i veza s političkim vrhom. Nakon Koroljeva nastupila je praznina koju nitko nije uspio ispuniti. Umjesto njega šestorica ljudi počeli su voditi svemirski program Sovjetskog saveza. Sa smrću Koroljeva, koji imao titulu glavnog konstruktora, počeli su problemi za sovjetski svemirski program. Pa zapravo da dakle, Karoljev nije prerano umro, možda bi on još gurao taj program, tako da njegov odlazak je sigurno značio brži kraj cijelog tog projekta. Međutim, glavni problem je bio taj što su zapravo Rusi imali manje vremena, u tom kraćem vremenu morali su raditi jako brzo, a njihova tehnologija ipak nije bila na nivou koji je američka tehnologija već postigla kad je riječ o svemirskoj tehnologiji. Tako da zapravo Rusi zbog brzine, a i zbog pomenkanja novaca, nisu mogli na zemlji testirati komponente to znači, umjesto da recimo kompletan prvi stupanj za 30 motora, da se on na radnom stolu testira na, na, zemlji, to je zahtijevalo velike troškove da se napravi takav potreban radni stol, da se sve isproba na zemlji. I to znači mnoge stvari su oni isprobali u realnom letu, a to ne ide. I zato sva ta četiri lansiranja te velike rakete N1, sva četiri su lansirana sa eksplozijom, dakle Lansiranje su bila neuspješna jer jednostavno oni nisu pojedine segmente testirali na zemlji jer bi to zahtijevalo dodatno vrijeme, dodatne troškove, a ne možete tako jednu potpuno novu raketu odmah ići lansirati, a da niste pojedine stupnjeve detaljno dakle na zemlji ispitali. Prema tome ta brzina, to kratko vrijeme, pomakanje sredstava je zapravo na neki način onemogućilo Rusima da dođu do mjeseca, a kad nisu mogli doći, doći prvi do mjeseca, onda im se kasnije više nije isplatilo trošiti dalje novaca, ipak su oni imali manje novaca na raspolaganju, a Amerikanci, mislim kad je Kennedy obećao putovanje na mjesec, nije bio problem da se da političari odluče da se odriježi kesa s novcem, da se da novaca koliko god treba i da se Amerikancima omogući da na neki način, ne samo da se spuste na mjesec, nego da pobijede u toj svemirskoj trci s jednom vrlo velikom pobjedom kao što je spuštanje ljudi na mjesec i na kraju krajeva imali su šest ekspedicija na mjesecu. Bilo bi ih sedam da nije Apollo 13 imao kvar, ali je sve sretno prošlo i evo 12 ljudi je šetalo po površini mjeseca. 20. veljače 1962. astronaut John Glenn poletio je u kapsuli Friendship 7 na prvi američki orbitalni let. Glenn je u svom svemirskom brodu obletio tri puta orbitu Zemlje i nakon pet sati leta spustio se u Atlantski ocean. U čestitki koju je uputio predsjedniku u povodom Glenovog leta, Hruščov je prvi puta predložio da Sjedinjene države i Sovjetski savez udruže svoje snage kako bi zagospodarili svemirom. O suradnji nije bilo govora sve do 1969. kada je u Bijelu kuću izabran Richard Nixon. On i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost, Henry Kissinger, namjeravali su razviti opsežnu diplomatsku aktivnost koja je trebala izvući Sjedine države iz katastrofalnog rata u Vjetnamu, ali i dovesti do popuštanja napetosti u odnosima između supersila. U tom planu suradnja u svemiru imala je svoje mjesto. U jesen 69. administrator NASA Thomas Paine dobio je dopuštenje da stupi u kontakt s voditeljima sovjetskog svemirskog programa. Paineu je odgovorio Mstislav Keldiš, predsjednik Akademije znanosti Sovjetskog Sovjetskog saveza. William Burroughs piše. Pregovori koji su uslijedili nakon dopisivanja Pejna i Keldiša iz 1969. razvukli su se skoro do beskonačnosti. Inženjeri i administratori sastali su se šest puta na sastancima u Moskvi i Houstonu kako bi pokušali riješiti probleme koji nužno proizlaze iz zajedničke misije. Spajanje dvaju svemirskih brodova u orbiti, da uzmemo samo jedan očit primjer, značilo je da oni moraju imati kompatibilne sustave za pristajanje. To se pretvorilo u inženjersku noćnu moru. Pored golemih problema koji su proizlazili iz činjenice da su dva svemirska broda nastala iz dva posve drugačija i odvojena svemirska programa i da ih je trebalo spojiti u orbiti iznad zemlje, tu su još bili problemi koji su proizlazili od nepovjerljivosti dvaju strana. Ako su Nixon i sovjetski vođa Leonid Brežnjev započeli politiku detanta popuštanja napetosti odnosima između supersila, to nije značilo da su hladnoratovski suparnici počeli vjerovati jedni drugome. Svemirski program imao je najrazvijeniju tehnologiju i bio je blisko povezan s vojno-industrijskim kompleksom. Ipak pregovori u suradnji urodili su 24. svibnja 1972. godine potpisivanjem sporazuma o suradnji u istraživanju i iskorištavanju svemira za miroljubive svrhe. Sporazum su potpisali američki predsjednik Nixon i sovjetski premijer Aleksej Kosigin. Potpisivanje sporazuma nije otklonilo sve poteškoće. Velike su napetosti političke bile između Sjedinjeničkih država i E, tadašnjeg Sovjetskog saveza. Poseban problem je tu bio e, rat u Vjetnamu. Međutim, evo, zanimljivo je da 1970. godine počeli su vrlo ozbiljni razgovori e, ruskih i američkih predstavnika upravo o tome da se nešto zajedno napravi. I zaista, nakon toga su uslijedile radne skupine određenih stručnjaka i evo, već 1972. godine je potpisan sporazum da se napravi zajednički led i da se sve to pripremi u roku od tri godine, tako da je taj zajednički projekt mogao biti izvršen upravo 1970. godine. Ali na samom početku 1970. godina nije baš izgledalo da će se Rusi i Amerikanci tako brzo složiti i tako brzo nešto napraviti. To je bilo zaista, zaista neobično, jer jedna i druga strana su se međusobno kritizirali. Recimo, Amerikanci su kritizirali Ruse da njihov studentski brod koji je dosta automatiziran, da ima male mogućnosti ako nešto pođe krivo, da će se to moći e, ljudskom rukom ispraviti, sve mora raditi automatika i računali su da neki ruski dijelovi nemaju rezervne sustave, tako da ako nešto pođe krivo, da se moraju hitno vratiti na zemlju, a Rusi su pak kritizirali Amerikance da je njihov svenski brod prekompliciran, da je on rađen isključivo da se radi sa rušnim komandama, da je to sve pa jako komplicirano. Dakle, jedni drugima su na neki način preko, preko štampe su davali kritike i niko nije očekivao da će sad oni odjedna se dogovore za, za jednu zajedničku misiju. Međutim, evo, e, kako su Amerikanci na kraju izašli iz Vjetnamskog rata. Čak je i Vjetnamski rat završen nešto prije, možda tri mjeseca prije ovog zajedničkog leta. Evo, stvorile su se političke mogućnosti, ali bila je zaista želja da na neki način se okonča ta svemirska utrka koja je zaista na neki način otprilike okončana i da zajedno nešto naprave što će zapravo i jednoj i drugoj sili e, biti jako dobar znak okrenutost prema svijetu, da se na neki način stišaju, stišaju te razlike, ti konflikti i da se pokaže da te dvije velike sile mogu nešto zajedno napraviti i tu je, ta, ta ideja je znači prevladala. Kada je u siječnju 1971. godine odlazio u Mosku na čelo američke delegacije, George Lowe trebao je posjetiti Henrya Kissingera, Nixonovog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Detant popuštanja napetosti između supersila bio je u mnogome dijelo Nixonovog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Kissinger se htio uvjeriti da u Mosku šalje osobu koja zna da početak suradnje u svemiru ne znači i bratstvo između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza. Lov je dobio izravne naputke da se delegacija drži isključivo stvari vezanih u svemir i da nikako ne da nagovještaj da je tu zbog rješavanja i političkih pitanja. Slične naputke dobila je i sovjetska strana. I kada su se u Moskvi sastali Lowe i Keldiš, obojica su naglašavali da je pored suradnje nužno i natjecanje, jer bez njega nema napretka u istraživanju svemira. Tu problemima nije bio kraj. William Burroughs piše. Čak i ime lansirnog mjesta postalo je zbog sovjetskih sigurnosnih briga izvor nesporazuma. Na jednoj konferenciji za novinare po borbenosti poznati novinar ABC-a Jules Bergman eksplodirao na Stafforda, jednog od astronauta određenih da lete u američkom dijelu Apollo Soyuz projekta. Nakon što je Stafford opisao golemi kompleks na Bajkonuru kao naizgled veći od onog u svemirskom centru Kennedy. Ono što je uslijedilo bilo je pravi primjer Bergmanovog ponašanja. Bajkonur je, ako pogledate na koordinate, udaljen negdje oko 200 km. Tjura tam je možda samo željeznička postaja, ali on je i kompleks za lansiranje. Znam, oni ga zovu Bajkonur. Ja ću ga zvati Tjura tam. ABC će ga zvati Tjura tam. SAC ga zove Tjura tam. Možemo li jednom za svagda i za sve ispraviti to i nazvati ga pravim imenom Tom? Američki novinari bili su uvjereni da Sovjeti namjerno ne žele reći pravo ime mjesta odakle će se lansirati Sojuz koji se treba spojiti s Apolom. U Sovjetskom savezu tajnovitost oko ključnih vojnih i znanstvenih postrojenja nije bila ništa novo. Cijeli niz važnih gradova nije se niti nalazio na kartama, niti se spominjao u javnosti kozmodrom s kojeg su se lansirale sovjetske rakete u svemir uistinu je bio u blizini Tjuratama, željezničkog čvorišta na pruzi koja je spajala Mosku i Taškent. Ali sovjeti su uistinu kozmodrom nazivali Bajkonur. Problem je bio što je američka strana, prije svega novinari, mislila da je s obzirom na činjenicu da postoji grad Bajkonur, udaljen oko 400 km od kozmodroma, riječ o prikrivanju pravog mjesta lanciranja. Cijela ta skupina inženjera sastajala se dakle sa ruskom skupinom inženjera da bi pripremili. Jer imate dva svemirska broda koja su potpuno različita. Sad trebalo je riješiti kako da upotrebite razne sisteme spajanja, a da se može spajanje obaviti. Na primjer, Amerikanci su morali napraviti jedan poseban modul dvije tone, koji je trebao služiti kao prilazna komora, jer Amerikanci su koristili u apolu čisti kisik, a pošto je to bio čisti kisik, on je morao biti pod tlakom samo jedne trećine onog tlaka koje mi imamo na zemlji. A Rusi su koristili u kabini još od Gagarina stalno su koristili i kisik i dušik u onim omjerima i pod onim tlakom kao što ga imate na površini zemlje. Znači trebalo je znači prelaziti iz jednog u drugi brod koji ima različite atmosfere. I tu su Rusi napravili prilagodbu. Oni bi tlak smanjili otprilike za jednu trećinu da bude ne tri puta, nego da bude samo dva puta razlika u tlaku, ali u tom adapteru, u tom prelaznom modulu trebali su astronauti pripremati bar jedan sat da mogu prijeći u atmosferu drugog broda. Zato je bila važna ta prijelazna komora, to je taj modul koji je bio ujedno adapter. E, da Rusi nisu smanjili tlak u Sajuzu, onda bi morali astronauti dva sata ostajati u tom modulu da se pripreme na atmosferu drugog broda. Znači niste mogli dakle tek tako otvoriti vrata i prijeći u drugi brod kad imate potpuno različite atmosfere što se tiče tlaka i što se tiče znači sastava, sastava tog zraka, odnosno kisika i sad vidite, što se tiče spajanja, taj uređaj, modul za prelazak iz jednog u drugi brod, on je imao s obje dvije strane uređaj za spajanje. S jedne strane je bio uređaj takav da će se na njega moći spojiti ruski brod Sajuz, a s druge strane je bio uređaj koji će omogućiti da Apollo se na klasičan način spaja s tim modulom. Naime, taj modul je bio u raketi koja je lansirala Apollo, to je Saturn 1B, i onda Apollo je morao, kad dođe u orbitu kod zemlji, da se okrene da se spoji s tim modernom adapterom i da se onda tek odvoje da se taj adapter s brodom odvoji od e, ovog zadnjeg stupnja, drugog stupnja rakete sa Turinom B. Manevar koji je bio sličan manevru kad bi Apollo morao se spojiti, okrenuti i spojiti se mješćim brodom u slučaju kada su letjeli prema mjesecu. Znači, kapsula Apollo je koristila svoj standardni sustav za spajanje, međutim, na drugoj strani ovog adaptera bio jedan, jedan poseban uređaj za spajanje kojeg su zajedno razvili Amerikanci i ruski stručnjaci u Ruskoj akademiji znanosti. Program Apollo bio je izuzetno složen. Golema raketa Saturn V u zemljinu orbitu lancirala je zapravo tri svemirska broda. Zapovjedni modul u kojem su bili astronauti, servisni modul u kojemu su bili sistemi za održavanje života i rad svemirskog broda, te lunarni modul koji je dvoje astronauta trebao dovesti na mjesec i onda ih vratiti s mjeseca u komandni modul koji je s jednim članom posade kružio u mjesečevoj orbiti. Sojuz je bio jednostavniji jer nije imao mjesečev modul Pokušaj Sovjetskog saveza da pošalje ljudsku posadu na mjesec i vrati ju na zemlju nije uspio. Ali Sojuz je imao središnji modul u kojem su bili kozmonauti, servisni modul sa sustavima važnim za svemirski brod, te modul koji je Sojuz spajao sa svemirskim postajama, koje je početkom 70. godina Sovjetski savez počeo postavljati u zemljenu orbitu. Apollo za spajanje sa Sojuzom nije trebao mjesečan modul, ali mu je bio potreban dio koji će svemirske brodove Apollo i Sojuz spojiti u svemiru. To je bio jedan prstenasti sustav koji na sve ima elemente za prihvaćanje koji liče recimo na latice svijeta. Prema tome, Rusi su na orbitalni dio svog sajuza ugradili taj zajednički sustav za spajanje kakav se nalazio na jednoj strani ovog adaptera kojeg su Amerikanci ponijeli u svemir, da bi se eto e, oni mogli u svemiru spojiti. To znači jedna strana adaptera i Ruski sajuz imali su e, s tehničke strane jednake elemente za pristajanje, prihvaćanje i spajanje e, dvaju brodova i znamo da su oni dva dana bili spojeni e, kad su se naime spajanje je bilo 15. srpnja 1975. godine, ali kad su se oni bili razvojili onda su bili napravili eksperiment da brod Apollo na neki način zatamni sunce, tako da oni iz Sojuza snimaju brod Apollo koji je na neki način napravio pomrčinu sunca i da snimaju takozvanu sunčevu koronu, sunčevu atmosferu. To je bio jedan eksperiment dok su oni bili još u jednom letu i letili jedan pored drugog, nešto, nešto udaljeni. Da bi su na ponovo kratko spojili čisto zbog vježbe i ponovo se odvojili. I onda nakon što su se konačno odvojili, Rusi su ostali još dva dana u svemiru, Amerikanci su ostali još pet dana u svemiru. Ruski brod imao dva člana posade zato što nakon nesreće koja se dogodila četiri godine ranije, 71. Rusi više nisu mogli staviti tri astronauta od svemirski brod, jer tri astronauta su mogli bez skafandra biti. I nesreća se dogodila kad su bili bez skafandera. A kad su sa skafanderima, oni su imali taj skafander naziva Sokol, onda su mogla staviti samo dva astronauta u tadašnjem sajuzu. Zato tadašnji sajuz koji je mogao poniti samo dva astronauta, mogao je poniti samo dva člana posade, a Amerikanci su poslali tri člana posade u Apolu koji se spojio sa Sajuzom. Dakle, e, ruski zapovjednik je bio čuveni Aleksej Leonov, koji je deset godina ranije je postao prvi čovjek koji je napravio svemirsku šetnju jer je bio van broda desetak minuta. S njime je letio Valeri Kubasov, koji je bio brodski inženjer koji je već letio u svemir. Amerikanci su kao zapovjednika poslali Tomasa Stafforda, koji je već letio u orbitu kod mjeseca u brodu Apollo 10 i još dva nova astronauta, Vance Brand i Donald Slayton. Onaj Slayton koji je bio izabran među Mercury 7 astronauta, ali zbog problema sa srcem nikad nije letio, a onda je kasnije, kako je bio šef e, ekipe američke astronauta, na kraju je i sebe ubacio jer je prošao medicinske pretrage i dobije dozvolu da može poletiti, pa je taj Donald Slayton, evo nakon te velike pauze, ipak postao član ove zajedničke misije Apollo Soyuz. Nesreće su sastavni dio istraživanja svemira, posebno letova u svemir s ljudskom posadom. Te su brodove u svemir lansirale rakete, golemi cilindrični objekti ispunjeni nekim od najeksplozivnijih tekućina na zemlji, na primjer kerozinom i tekućim kisikom. Raketa Saturn 5 imala je tri stupnja i napunjena gorivom, kerozinom i tekućim kisikom bila je teška 2000 tona. Opasnost nije dolazila samo od rakete. Početkom 1967. NASA je pripremala prvi let u programu Apollo s ljudskom posadom. 27. siječnja za vrijeme probe lansiranja u zapovjednom modulu na lansirnoj rampi izbio je požar u kojem su poginula sva tri astronauta. Atmosfera u modulu sastavljena od čistog kisika i komplicirani sustav otvaranja vrata modula koštali su života Virgila gasa Grissoma, Edwarda Whitea i Rogera Chaffija. U travnju te godine, prilikom spuštanja na zemlju, nakon 18 orbita provedenih u svemiru, Sojuz 1 u kojem je bio kozmonaut Vladimir Komarov zaplao se u padobran za spuštanje. Komarov je poginuo pri spuštanju. Uspjesi svemirskih programa i kako su iskorištavale političke vođe zemalja koji su imale takve programe. Za te vođe nesreće su također bile neželjene. Robert Dalek u biografiji predsjednika Kennedyja piše. U lipnju 1961. kada se Johnson na putu na nacionalnu televizijsku i radijsku konvenciju vozio u automobilu s predsjednikom Kennedyjem, zajedno s direktorom FCC-a Newtonom Minovom i astronautom Shepardom, Kennedy je prstom pokazao na potpredsjednika i rekao Znaš Lindone, nitko ne zna da je potpredsjednik ujedno i predsjednik Nacionalnog vijeća za svemir, ali da je Shepardov let bio neuspješan, jamčim ti da bi svi saznali da si ti predsjednik tog tijela. Svi su se nasmijali, osim Johnsona koji je izgledao potišten i ljut, posebno kada se u to sve uključio Mino u riječima. Gospodine predsjedniče, da je let bio neuspješan, potpredsjednik bi bio sljedeći na let u svemir. Misija Apola i Sojuza bila je uspjeh, prošla je bez problema. Dva su puta, dva broda pristala jedan uz drugi. Astronauti i kozmonauti izveli su 29 eksperimenata i snimili na tisuće fotografija svemira. Pazilo se na sve, pa i na protokol. Prvo rukovanje dva zapovjednika, Stafforda i Leonova, izvedeno je u neutralnom prostoru, u modulu za pristajanje, koji je spajao Apollo, američki teritorij u svemiru, i Sojuz, sovjetski teritorij u svemiru. Ovo je bila jedna velika prekretnica jer prije Apollo Sojuza Rusi ne bi ni u kom slučaju dozvolili da im Amerikanci gledaju njihov brod. A ovdje su oni međusobno posjećivali sebe u svemirskim brodovima, davali su se međusobno određene poklone. Samo rukovanje astronauta nakon susreta u svemiru e, dogodilo se iznad grada Meca u Francuskoj i onda imali su i zajedničke eksperimente za vrijeme te, te zajedničke misije kad su ruski i američki astronauti dakle, zajedno letili. Oni su zajedno i jeli, dakle, dok su bili dva dana spojeni u orbitu zemlje, a sa inženjerske, tehničke strane, ovo je bila velika stvar da se na neki način mogu pripremati za nove događaje koji će kasnije uslijediti. Više nije bilo neke svemirske utrke, ali recimo pomanjkanje financijskih sredstava i ruske i američke strane je omogućilo da se što prije oni dogovore za neku veću, veću suradnju. I što se dogodilo? Amerikanci nisu imali novaca kada su 90. godina pripremali, oni su već mislili 90. godina napraviti svoju veliku svemsku postaju, Rusi su imali e, planove da, kako su koristili orbitalnu postaju Mir, da naprave novu postaju Mir 2, taj projekt nije mogao zaživjeti, nije bilo novaca, a onda su Amerikanci dali jedan prijedlog Rusima, e, oni su Amerikanci željeli da se ne dogodi da pošto Rusija ima manje novaca, da mnogi ruski inženjeri, stručnjaci, znanstvenici da napuste Rusiju i da pomažu nekim drugim zemljama, posebnim zemljama koje su bile sporne zbog razvoja e, atomske bombe i ono su Amerikanci željeli bolje da mi omogućimo Rusima da oni na neki način drže svoje stručnjake u svom svemirskom programu i da nešto zajedno radimo. Na taj način i pratite zapravo kakva je situacija, kako onaj drugi protivnik e, diše i tako su evo Amerikanci dali prije prijedlog i Rusi su prihvatili taj prijedlog da mogu ići nešto zajedno raditi. Apollo i Sojuz poletjeli su u svemir 15. srpnja 1975. godine. Apollo je poletio s lansirnog mjesta 39B u svemirskom centru Kennedy na Floridi. Sojuz s kozmodroma Bajkonur s lansirnog mjesta 1 s kojeg je u svemir krenuo Juri Gagarin. Sojuz se na zemlju vratio 21. srpnja s u Kazahstansku stepu. Apollo se vratio na zemlju tri dana kasnije s u Tihi ocean. Bio je to prvi i zadnji takav susret u zemljenoj orbiti ali tu nije bio kraj suradnji supersila u svemiru, govori Ante Radonić. Počeli su razmišljati o zajedničkoj takozvanoj međunarodnoj svemirskoj postaji, ali kao priprema za tu međunarodnu postaju, oni su se dogovorili da će američki šatlovi moći ići do ruske svemirske postaje Mir. I tako su američki astronauti imali mogućnost da ostvare dugačke i polugodišnje letove na toj ruskoj svemirskoj postaji, jer Amerikanci u šatlu nisu mogli ostati dugo vremena, jer je šatl bio prvenstveno za transport, a ne za dugi boravak u svemiru. Tako da su, evo, šatlovi su se na kraju spajali sa ruskom postajom mir i to je išlo jako dobro. Shuttle bi doveo astronauta američke amerikanca koji je ostao na svenskoj postaji mir, ali bilo je slučajeva da je recimo američki astronaut poletio u Ruskom sajuzu, pa je onda boravio više mjeseci na ruskoj orbitalnoj stanici mir. Tako da, ta suradnja na orbitalnoj stanici mir je bila jako dobra i to je bila priprema za međunarodnu svemsku postaju. Naime, kako Rusi nisu imali novaca za svoju novu postaju, ali su već bili počeli raditi jedan modul. I onda su Amerikanci zapravo Rusima platili da završe taj modul koji je bio, trebao biti početak ove orbitalne postaje. Znači, Amerikanci su zapravo na neki način kupili ruski modul svojim novcem i onda su Rusi taj modul lansirali i zatim Amerikanci lansiraju, to je bilo dakle 1998. godine, Amerikanci lansiraju svoj prvi modul pomoću Space shuttle i taj modul pripajaju na ovaj ruski modul koji se zvao Zarija i to je bila prva okosnica od kojeg se počela raditi svemska postaja i kad je lansiran novi modul Zvezda 2000. godine, onda je bilo moguće da već tri astronauta mogu boraviti, živjeti, raditi na svemskoj postaji i tako počinje ta međunarodna svemska postaja gdje su uz Amerikance i Ruse, tu su onda pridružena Europska svemska agencija, Japanska svemska agencija, e, Kanadska svemska agencija, tako da zapravo sve skupa je 15 zemalja surađivalo u stvaranju i održavanju međunarodne svemske postaje i to traje i sada i većina ovih zemalja će ostati zapravo u ovom radu na međunarodnoj postaji vjerojatno do 2030. godine, znači to će još zaista trajati. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Nikolina Čulum, Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.